Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sjećanje 1954. godine. U Berlinu sastaju se ministri vanjskih poslova četiri zemlje pobjednice u drugom svjetskom ratu. Tu su i ministri Velike Britanije Anthony Eden i Francuske Georges Bidot ali najvažnija su bila druga dvojica, državni tajnik Sjedinjenih američkih država John Foster Dulles i ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vjačeslav Mihajlović Molotov. Sovjetski diplomati bili su na glasu kao nepopustljivi i tvrdi pregovarači. I Dulles i američki veleposlanik u Moskvi Charles Bolen smatrali su Molotova sposobnim i opasnim protivnikom, ali dosadnim. Jedan Molotovljev suradnik opisao je svog pretpostavljenog kao krutu osobu koja je u pregovorima poput pokvarene ploče iznova ponavljala istu diplomatsku formulu. Stalin je za Molotova imao i poseban nadimak, tupan, jer je s nevjerojatnom upornošću znao ustrajavati na jednoj rečenici. Ali nešto je tog siječnja 1954. bilo drugačije od prethodnih susreta. U ožujku 1953. umra Josif Isarionović Stalin i sovjetski vrh postao je pomalo mekši. Čak se i nepopustljivi Molotov, kako je to primijetio Charles Bolen, malo smekšao. Molotov je sada zagovarao popuštanje napetosti između dva bloka. Njegova formula bila je niti sukobi, niti veliki ustupci. Nakon Staljinove smrti i uklanjanja Lavrentija Berije, Molotov je sam vodio vanjsku politiku Sovjetskog saveza. Nikita Sergejević Hruščov, nasljednik Staljina na čelu komunističke partije, još se nije počeo baviti vanjskom politikom. Morao je tek učvrstiti svoju vlast. U tom učvršćivanju dao je uhititi Beriju, ministra unutarnjih poslova i dao ga pogubiti pod optužbama da je imperialistički agent i da vodi kriminalne protupartijske i protudržavne djelatnosti. Dok je Hruščov učvršćivao svoj položaj, Molotov je počeo sam voditi vanjsku politiku. Prva velika kušnja te nove politike dogodila se u siječnju 1954. u Berlinu. William Tauman u biografiji Nikite Hruščova piše. Sva glavna pitanja bila su na stolu ali niti jedno se nije primaklo rješenju ni za centimetar. Prema američkom izaslaniku C.D. Jacksonu, Molotov se pokazao kao nevjerojatno ugodan, s osjećajem za humor koji je čak i u prijevodu imao zabavnu oštricu. Dok je njegov zamjenik i kasni nasljednik Andrej Gromiko izgledao kao podgrijana smrt. I Dals je bio u inovativnom raspoloženju. Zaposlio je čitača Susana koji je znao ruski, kako bi bolje proučio sovjetsko izaslanstvo. Ali kada se trebalo pozabaviti suštinom, nje nije bilo. Dals je ozbiljna lica uvjeravao Molotova da ujedinjena prozapadna Njemačka neće biti prijetnja sovjetskoj sigurnosti. Molotov je velikodušno predložio da Zapad odustane od predložene Europske obrambene zajednice i NATO-a. Oba su prijedloga bila smiješna i neprihvatljiva drugoj strani. Sovjetskom savezu, koji je rat s Njemačkom platio sa skoro 20 milijuna žrtava, prijedlog ujedinjenja Njemačke pod okriljem Zapada bio je neprihvatljiv. Sjedinjenim američkim državama prijedlog raspuštanja NATO-a dok Sovjetski savez u Istočnoj Europi ima na stotine tisuća vojnika bio je jednako neprihvatljiv. Ipak jedan Molotovljev prijedlog bit će prihvaćen, doduše tek nakon puno godina. Godine 1954. Vjačeslav Molotov iznio je ovaj prijedlog. Da se države Europe okupe na Europskoj konferenciji o sigurnosti na kojoj bi se raspravila pitanja koja prijete miru u Europi. Na prvi pogled, to je bila dobra ideja. Europske zemlje riješile bi tako probleme zbog kojih je na europskom kontinentu ponovno mogao izbiti rat. Ali kada su Sjedinjene američke države čule za taj prijedlog, odmah se upalio signal za uzbunu. Prvo, to je trebala biti europska konferencija, a to je značilo da na njoj neće biti Sjedinjenih američkih država. Mogućnost da Sovjetski savez izravno pregovara sa zapadnoevropskim državama bila je preopasna. Takva je konferencija mogla i uništiti NATO, koji je bio star tek pet godina i Sjedinjene američke države odmah su odbacile ideju o Europskoj konferenciji o sigurnosti. Vladimir Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu piše. Molotov je rekao prezidiju da u zamjenu za sovjetski pristanak da se održe opći i slobodni izbori u cijeloj Njemačkoj, zapadne sile moraju odbaciti članstvo zapadne Njemačke u NATO-u i pristati na stvaranje sve Njemačkog vijeća za provedbu ujedinjenja. Također moraju pristati zajedno sa Sovjetskim savezom na povlačenje svih stranih trupa iz obje njemačke države u roku od tri mjeseca. Molotov je tvrdio da zapadne sile nikada neće pristati na takve prijedloge, jer su oni predstavljali izazov za jedinstvo NATO-a. U isto vrijeme tvrdio je ti bi potezi obnovili sovjetski ugled među Nijemcima. Molotovljev prijedlog bio je revolucionaran. Sovjetski savez je sada imao situaciju podijeljene Njemačke. On je imao istočnu Njemačku demokratsku republiku o kojoj još Lavrenti Berija zbijao šale. Sjedinjene američke države i saveznici imali su tri dijela Njemačke koji su se ujedinili u zapadnu saveznu republiku Njemačku koja je postala članica NATO-a. Molotovljev prijedlog žrtvovao bi istočnu Njemačku, ali bi se onda dobila ujedinjena nezavisna Njemačka u kojoj ne bi bilo utjecaja Sjedinjenih američkih država i koja ne bi bila u NATO-u. Taj Molotovljev prijedlog nije došao daleko. Vladimir Zubok piše. Molotovlje prijedlog imao je smisla, ali ga je Hruščov dokrajčio. Po Hruščovljevom mišljenju, administracija predsjednika Eisenhowera mogla je prozrijeti sovjetsko blefiranje i pristati na povlačenje trupa. Također, zapadne sile mogle su ovaj pomak u sovjetskim stajalištima protumačiti kao pobjedu svoje politike. I najvažnije, komunisti u Njemačkoj demokratskoj republici mogli bi reći, vi nas izdajete. Hruščov, podržan od ostatka prezidija, samouvjereno je predvidio da će Sovjeti postići istovremeno dva cilja, očuvanje socijalističke istočne Njemačke i destabilizaciju NATO-a. Vjačeslav Molotov nije imao najbolje mišljenje o Hruščovu. Usporedio ga je s prodavačem ribe i to sa sitnim prodavačem. Molotov Hruščova nije smatrao glupim, ali je na njega gledao kao na čovjeka malene kulture, postolarem u teorijskim pitanjima. Molotov je Hruščova nazvao i primitivcem i prodavačem stoke. Ali Hruščov je bio taj koji je pobjedio unutar partijskoj borbi. Molotov je u lipnju 1957. pokušao pokrenuti unutar partijski udar protiv Hruščova, ali je izgubio. Hruščov ga je onda poslao za veleposlanika u Mongoliju, a onda i za sovjetskog predstavnika u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju sa sjedištem u Beču. Kada je 1962. Molotov ponovno kritizirao Hruščova, ovaj ga je umirovio. Do 1986. Molotov je živio kao umirovljenik u Moskvi i s time činilo se ideja o Europskoj konferenciji o sigurnosti bila mrtva. Ali nije bilo tako. 14. listopada 1964. godine unutar partijskom udaru Nikita Hruščov je svrgnut s položaja prvog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednika vijeća ministara Sovjetskog saveza. Razlozi za smjenu podmakla dob i narušeno zdravlje. Na čelu partije naslijedio ga je Leonid Ilić Brežnjev. Pored Brežnjeva, Sovjetskim savezom su nakon tog udara vladali i predsjednik vijeća ministara Aleksej Kosigin i predsjednik prezidija Nikolaj Podgorni. S vremenom će Leonid Brežnjev postati najmoćniji čovjek Sovjetskog saveza, ali kada je taj trojac vladao tom zemljom, postavio među njima sporazum da Hruščavljevu politiku treba mijenjati. I ideja o sazivanju Europske konferencije o sigurnosti ponovno je postala bitna za sovjetsku diplomaciju. Marie Pierre u knjizi Počeci europskog sigurnosnog sustava u poglavlju Sovjetski savez i Helsinški proces piše. Od svoga uspona na vlast 1964. godine Leonid Brežnjev je tvrdoglavo nametao svoju želju da promiče projekt Europske konferencije o sigurnosti. Od 1965. do 1972. sovjetsko vodstvo pokušavalo je sustavno promicati taj projekt u razgovorima sa svojim zapadnim kolegama. U veljači 1964. nakon savjetovanja između Alekseja Kosigina i britanskog premijera Harolda Wilsona, zajedničko priopćenje zalagalo se za napore koji vode do utemeljenja opće suradnje između svih zemalja istočne i zapadne Europe, uključujući i Njemačku demokratsku republiku. Nekoliko mjeseci kasnije priopćenje je objavljeno nakon sastanka između francuskog predsjednika de Gaulle i Kosigina u prosincu 1966. tvrdilo je da je između dviju strana održana rasprava o pitanju sazivanja opće europske konferencije koja bi istražila probleme sigurnosti u Europi i utemeljenje opće europske suradnje. U siječnju 1965. političko-savjetodavni komitet Varšavskog ugovora obnovio je poziv za održavanje konferencije posvećene pitanjima sigurnosti i ekonomske te trgovačke razmjene. Kruna tih napora bila je deklaracija zemalja članica Varšavskog ugovora donesena u Bukureštu u srpnju 1966. U sedmoj točki te deklaracije pisalo je. Sazivanje opće europske konferencije kako bi se raspravila pitanja osiguravanja sigurnosti u Europi i organiziranja opće europske suradnje bilo bi od velike važnosti. Sporazum do kojeg bi se došlo na toj konferenciji mogao bi biti izražen, na primjer, u obliku opće europske deklaracije o suradnji na održavanju i jačanju europske sigurnosti. Zadnja rečenica u toj sedmoj točki bila je najvažnija. Ona je glasila, deklaracija bi bila otvorena za pridruživanje svih zainteresiranih država. To je značilo da se ukida stara Molotovljeva zabrana da na konferenciji europskoj sigurnosti ne smiju biti prisutne Sjedinjene američke države. Tako je otvoren put za održavanje Europske konferencije o sigurnosti i suradnji, koja će završiti 1975. godine u Helsinkiju potpisivanjem završnog akta te konferencije. Taj možda najznačajniji sastanak država Europe u drugoj polovini 20. stoljeća bio je ključan za događaje u Europi kako u hladnom ratu, tako i nakon njega ali od Bukurešta 1966. do Helsinkija 1975. trebao je proći dugi put. Održavanje konferencije na kojem će sudjelovati sve europske države osim Albanije te Sjedine američke države i Kanada nije bilo tako jednostavno, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Koncem 60. godina, a zapravo je tek 1969. godine sovjetska diplomacija svoj stari prijedlog postavila u službenoj formi i ambasador Sovjetskog saveza u Sjedinjenim državama Anatolij e, Dobrinjin, za kojega su inače govorili da bolje poznaje Washingtonsku političku e, mašineriju i američki politički život od mnogih Amerikanaca jer je neprekinuto služio gotovo 20 e, godina, je u formi koja, na koju su Sjedinjene države morale dati odgovor, predložio sazivanje konferencije europskih zemalja koja je toga puta trebala uključivati i Sjedinjene američke države. Naime, 1969. a onda i početkom 70. kad je proces sastančenja koji rezultira e, sa Helsinkijem 1975. godine završio ili započeo pa onda i e, došao do svoje kulminacije, 69. E, godine su se promijenile do te mjere situacija i u Europi, ali i među supersilama, da su neke stvari ranije nezamislive postale zamislive. Jedna od njih da Sovjetski savez u inzistiranju o sazivu takve konferencije koja je trebala urediti prilike na europskom kontinentu pristaje uključiti i neevropske zemlje, Sjedinjene države i Kanadu, koje su onda uz ostalih 30 e, država participirale na tome e, skupu. Prema tome, kad su se konačno početkom 70. godina počele okupljati europske zemlje, one su bile sve prisutne i mikroskopske evropske zemlje i Vatikan, osim Albanije, a uključujući Sjedinjene američke države e, i Kanadu. 60 koncem 60. godina, dakle, sazreli su uvjeti između dviju supersila, ali su sazreli uvjeti nakon više desetljetnog hladnoratovskog procesa da se nešto dogodi i u najvažnijem problemu e, koji je bio u središtu europskog kontinenta, to je rješenje njemačkog e, pitanja, jer je u Njemačkoj došla na vlast najprije velika koalicija, a onda socijaldemokratska vlada sa slavnim kancelarom William Brantom, koji je zapravo najbolje razumio bilo njemačke politike i potrebe europske politike ako hoćete i i kretao se ka prihvatljivom rješenju njemačkoga pitanja koje je Halštajnovu doktrinu po kojoj sve zemlje koje su priznavale istočnu Njemačku ne mogu imati odnose sa zapadnom Njemačkom stavilo po strani i išli su u međunjemačko sporazumijevanje koje je zapravo otvorilo onda Europu na jedan drugačiji način i redefiniralo položaj Njemačke. Godine 1965. u Saveznoj Republici Njemačkoj održani su opći izbori. Na njima je pobjedila koalicija Kršćansko-demokratske unije i Kršćansko-socijalne unije. Ta je koalicija dobila 47,6% glasova. Socijaldemokratska partija Njemačke dobila je 39,3% glasova, liberali ili Slobodna demokratska stranka dobili su 9,5%. CDU i CSU su po običaju s liberalima formirali vladu. Kancelar je bio tvorac njemačkog ekonomskog čuda Ludvig. Ludwig Ta vlada nije dugo vladala. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800. do 2000. piše. Financije Bona bile su u lošem stanju. Porezi su smanjeni, rashodi povećani, inflacija je brzo rasla. Liberali su odbili prihvatiti povećanje poreza kako bi se pokrio znatni deficit i sva četiri ministra liberala u znak protesta dala su ostavke. Erhard, koji nikada nije imao bliske veze sa svojom strankom, sada je očito bio čovjek prošlosti. Ekstremno desna Narodna demokratska stranka Njemačke dobila je 7,9% glasova na lokalnim izborima u Heseu i s Herhardom kao ozbiljno oslabljenim kancelarom u manjinskoj vladi bilo je puno govora o ponovnom usponu radikalne desnice, te da Bon ide putem Weimara. Erhard je odbijao dati ostavku sve dok nije bio udaljen takozvanim konstruktivnim glasom nepovjerenja, koji je imenovao ministra predsjednika Baden-Württemberga Kurta Georga Kisingera kao njegova nasljednika. Kissinger je slovio kao vješt administrator, šarmantan političar koji je uvijek bio dobro upoznat sa stvarima. Ali ubrzo je na vidjelo izašla činjenica da je on već 1933. pristupio nacističkoj stranci. Ublažavanju te činjenice pomogla su otkrića da ga je gestapo smatrao nepouzdanim partijskim kadrom, ali Kissinger se nikada nije uspio otresti svoje nacističke prošlosti i njegova vlada još uvijek je bila manjinska postojao je samo jedan izlaz iz te situacije. Velika koalicija sa socijaldemokratima koji od drugog desetljeća 20. stoljeća nisu bili u njemačkoj vladi. Kod socijaldemokrata bilo je velikih otpora velikoj koaliciji, ali vodstvo SPD-a odlučilo je ući u koaliciju s kršćanskim demokratima. Tu veliku koaliciju filozof Karl Jaspers nazvao je simptomom propadajuće demokracije. Ali ona je imala barem jedno veliko postignuće. Ministar vanjskih poslova u vladi velike koalicije postao je socijaldemokrat Willy Brandt. On će početi provoditi svoju ost politik, novu politiku prema europskom istoku. Godine 1969. održani su novi izbori i na njima su opet pobjedili kršćanski demokrati, ali nisu imali većinu potrebnu za vladu. Novu vladu stvorili su socijaldemokrati u suradnji s liberalima. Willy Brandt je bio izabran za kancelara i sada je potpuno slobodno mogao krenuti u ostvarenje svoje ostpolitik. Jedna od ključnih točaka te nove politike bilo je održavanje Europske konferencije o sigurnosti. S druge strane, mi smo ušli i zbog ove njemačke politike, ali i zbog onog što se događalo u Moskvi i u Washingtonu u razdoblje detanta, popuštanja napetosti, neki su govorili čak i kraja hladnoga e, rata, kada su Sjedinjene države i Sovjetski savez počele izravno razgovarati, ali izravno razgovarati na jedan način koji je kada strašio mnoge manje saveznike i jedne i druge strane. Međutim, 1969. sa Dobrinjinovim prijedlogom je bila samo jedna u nizu sličnih nastojanja sovjetske diplomacije, jer je prvi puta Sovjetski savez izašao sa prijedlogom da se evropske zemlje sastanu i razgovaraju o uređenju kontinenta već 1954. godine, pa je onda to nastojanje ponovljeno 1966. godine, pa je onda 1967. godine također Sovjetski savez na sastanku komunističkih partija Europe izašao sa sličnim prijedlogom. Međutim, on nije imao obvezujuću formu i na taj način je bio i e, tretiran. Doduše, državni tajnik, e, savjetnik za nacionalnu sigurnost, a onda i državni tajnik Sjedinjenih država u Nixonovoj i Fordovoj administraciji, Henry Kissinger, piše da je na taj način sovjetska diplomacija svojom beskrenom upornošću i neprestanim ponavljanjem, inzistiranjem na nekim idejama kompenzirala svoju neinventivnost, što bi mogla biti možda i prestroga kritika. Dakle, koncem 60. godina sovjetska Sovjetski savez je sa svojom starom idejom, nešto e, modificiranom, izašao e, ponovo na svjetsku međunarodnu scenu i ovoga puta su uvjeti bili takvi da su se zemlje suglasile o početku jedne velike konferencije ili pripremnih sastanaka koji su trebali rezultirati važnom konferencijom o europskoj sigurnosti i suradnji. Nisu samo državne i partijske institucije Sovjetskog saveza nastojale da dođe do Europske konferencije o sigurnosti. Svjetsko mirovno vijeće, organizacija nastala u Poljskoj nakon drugog svjetskog rata, koja je okupljala mnoge lijeve intelektualce povezane sa Sovjetskim savezom, stalno je promicalo ideju održavanja konferencije koja treba urediti sigurnost Europe i spriječiti novi rat. Godine 1963. stvoren je Međunarodni komitet za sigurnost i suradnju u Europi, još jedno međunarodno tijelo s jakim vezama sa Sovjetskim savezom. Jedna i druga organizacija održavale su kongrese i forume na kojima se promicala ideja Europske konferencije. Marie-Pierre Rey u knjizi Počeci Europskog sigurnosnog sustava u poglavlju Sovjetski savez i hlasnički proces piše. Prvo, ona je pokušala uvjeriti zapadno javno mnijenje da je Sovjetski savez dio europskog kontinenta i da Sovjeti imaju legitimne interese u Europi. Govor koji je na godišnjem sastanku Međunarodnog komiteta za sigurnost i suradnju u Europi u lipnju 1971. održao Aleksej Surkov, pisac i zastupnik u Vrhovnom Sovjetu, jasno naglašava tu perspektivu. Surkov namjerno koristi izraz među nama u Europi i njegov cijeli govor domišljato podcrtava pretpostavku da je iza političko-društvenog sukoba hladnog rata Sovjetski savez dio europske kulture. Drugo, komitet je pokušavao služiti interesima sovjetske diplomacije, tako što je predstavljao svoje argumente u zapadnjačkim mrežama javnog mnijenja. Nacionalni komiteti Međunarodnog komiteta za sigurnost i suradnju u Europi sastojali su se u pravilu od intelektualaca bliskih komunističkoj partiji i glasovitih pacifista. Ali situacija je bila drugačija u sovjetskom dijelu komiteta, gdje se u njegovom sastavu, navedenom u internoj brošuri iz lipnja 1971. mogu naći ključni ljudi partije. Svi ti službeni i neslužbeni napori dali su na kraju ploda. U ljeto 1968. na sastanku vijeća NATO u Reykjaviku dogovoreno je da se u načelu prihvati ideja održavanja Europske konferencije o sigurnosti. U ljeto sljedeće 1969. konferencija je ušla u fazu pripreme. Sovjetski savez je vjerojatno imao naravno vlastite motive od 50. godina kad je na tome inzistirao, koji su prije svega trebali ili tražili da se prizna ono što je bilo faktično postignuto na terenu. Oni su nedvojbeno kontrolirali veliki prostor, na tom prostoru su e, čak i oružano intervenirali, prema tome jedine oružane intervencije na europskom kontinentu po završetku drugog svjetskog rata, tijekom hladnog rata su bile e, sovjetske, oni su to intervenirali u vlastitoj zoni, bez da je to izazvalo svakako ne stvarna pomicanja oružja, dakle nije bilo nikakve stvarne prijetnje rata, ali nije bilo, naročito sa kasnijom krizom 68. godine u Čekoslovačkoj, nije bilo bilo baš niti stvarnih iskaza nezadovoljstva, dakle to je tretirano kao gotovo unutarnje pitanje Sovjetskog saveza, dakle sve što smo ranije u mađarskom slučaju 56. vidjeli, da je bila i propagandna akcija i da su bile priprema eh, ili nagovaranje Mađara da nastaje, ustraju na tome putu, to u češkom i slovačkom slučaju se više nije dogodilo, prema tome postalo je jasno da su granice na europskom tlu koje su iscrtane kratko po završetku drugog svjetskog rata ideološke takve da su čvrste i da bi zapravo da su tu da bi ostale još neko za Sovjetski savez vjerojatno vječno vrijeme. To stanje su oni nastojali neprestano regulirati i 69. godine je e, ta ideja onda distribuirana i ostalima. Sjedinjene države su pristale da se e, uđe u taj niz u sastanke koji su slijedili, što je otvorilo različita pitanja za različite zemlje. 30. travnja 1945. u 23.30 njemački potpukovnik Seifert približio se položajima 5. udarne i osme gardijske armije Crvene armije. Te dvije armije bile su dio snaga Crvene armije koje su jurišale na Berlin. Crvenoarmejcima koji su ga prestrali, Seifert je rekao da ima važne papire za sovjetsko vrhovno zapovjedništvo ubrzo je postalo jasno da potpukovnik pregovara o tome da načelnik stožera njemačkih oružanih snaga, general Hans Krebs, želi pregovarati sa zapovjednikom 8. gardijske armije, generalom Vasilijem Čujkovom. Čujkov, zapovjednik obrane Stalingrada, koji je dobio zadatak voditi napad na Berlin, spremao se večerati sa svojim zapovjednicima. Čujkov je pristao na sastanak i 1. svibnja u 3 sata i 30 minuta sastali su se Krebs i Čujkov. Njemački zapovjednik rekao je da je 30. travnja Hitler počinio samoubojstvo. Čujkov je na to hladno odgovorio, znamo to. I počeli su pregovori. Njih ovako opisuje Chris Bellamy u knjizi Apsolutni rat. Pregovori su trajali do sredine 1. svibnja kada je razljučeni Čujkov zapovjedio da baš svaki sovjetski top minobacač i raketni bacač otvori vatru na Reichstag, gdje su se ss još uvijek krili u podrumu, na kancelariju Rajha te na vladine zgrade. Tada, nakon daljnjeg njemačkog odugovlačenja, uslijedilo je još veće bombardiranje. Nijemci u podrumu Reichstaga izjavili su da će se predati samo ruskom generalu, pa je poručnik Berest, odgovarajuće veliki i impozantan čovjek, odigrao tu ulogu. Sovjeti su također saznali da se Gebel subio 1. svibnja. Na kraju, oko 7 ujutro 2. svibnja, Wilding, zapovjednik berlinskog garnizona, došao je do Čujkova. Sovjeti su ga uvjerili da sastavi zapovjed svim njemačkim snagama da prestanu s pružanjem otpora. Wilding je uzeo olovku i počeo pisati. Führer je počinio samoubojstvo, pa zakletva odanosti njemu više nije važila i streljiva je nestalo. Danji otpor bio je besmislen. Sokolovski, načelnik glavnog stožera i Čujkov rekli su da je to u redu. U 15 sati 2. svibnja sovjetski topovi prestali su pucati u Berlinu. Kada su prestale borbe u Berlinu, Crvena armija zbrojala je svoje gubitke. U bici za Berlin imala je 78.291 mrtvog i 274.184 ranjenih. Dakle, nešto više od 15.000 mrtvih i ranjenih za svaki dan bitke za glavni grad Njemačke. Bili su to teži gubici od bitaka u Bjelorusiji 1944. ili u protuofanzivi nakon bitke kod Kurska. Pored toga, Crvena armija imala je više od 300 tisuća mrtvih i ranjenih u naletu do samog Berlina. Zemlja koja je izgubila toliko vojnika da bi ušla u glavni grad zemlje koju je napala, nije taj grad i tu zemlju tek tako namjeravala napustiti. Nisu to namjeravali učiniti ni zapadni saveznici, koji su također izgubili na stotine tisuća vojnika kako bi slomili nacistički vojni stroj. I nakon drugog svjetskog rata Njemačka ili ono što je od nje ostalo bila je podijeljena na četiri okupacijske zone. Njezin glavni grad također je bio podijeljen na četiri dijela. Ta je podjela bila desetljećima izvorne stabilnosti u Europi. Jedno je pitanje bilo za zemlje koje su bile neutralne i nesvrstane na europskom kontinentu. Drugo je bilo pitanje za e, sovjetske stvarne satelite. Treće, naravno, za zemlje zapadnog svijeta. Naime, Njemačka je 1970. počela rješavati vlastitej međuodnos, odnos istočnog Berlina i Bona. I Sovjetski savez je pristao ili dao zeleno svjetlo, ako hoćete, i istočnom Berlinu, ali i da se to pitanje na prihvatljiv način trenutno na neki način razriješi. Ono je uključivalo nepovredivost granica. To je bila osnovna stvar, to je konačno bio i sovjetski motiv zašto ulazimo u to. Dakle, ulazimo zato da bismo prihvatili podjelu kontinenta u kojoj postoji sovjetska sfera utjecaja između ostaloga. Međutim, to nije moglo biti dovoljno. Negdje su svoj interes mogle naći i zapadno e, europske zemlje mnogi drugi koji su sudjelovali su smatrali da je drugi dio pitanja, a to je osiguranje sigurnosti u Europi, način na koji će se izbjegavati oružani sukobi, na kojim će se obavještavati u, u, u slučaju velikih vježbi ili nečega sličnoga, je moglo biti interesantno za sve, i za istočnu i za zapadnu stranu, iako objektivno Zapad je od toga mogao puno više profitirati jer kao što sam rekao, osim Sovjetskog saveza na europskom tlu oružano nitko drugi nije intervenirao, no Sovjetski savez, Sjedinjene države, odnosno zemlje NATO-a su imale puno manje konvencionalne snage, nedovoljne za navalne operacije što nije bio slučaj sa zemljama Varšavskog ugovora, odnosno sa Sovjetskim savezom. Odgovaralo je mnogima, malima, nesvrstanim i neutralnim, smirenje te situacije na europskom e, kontinentu, normalizacija onoga što zapravo već postoji, ali i način da se svaka tenzija što više je moguće izbjegne ako hoćete, dakle Berlin koji je otvoreno krizno pitanje od završetka drugog svjetskog rata sa nekoliko kriznih vrhunaca koje su zatresle cijeli svijet, a svakako stari kontinent, je po završetku ovoga procesa prestao biti ikakvo otvoreno pitanje. Dakle, Nekada je Hruščov govorio dovoljno je stisnuti e, u Berlinu da zapad zaskriči. To nakon 70. godina više nije bio slučaj. Dakle, mnogi su imali različite, različite e, interese. Kada je završio Prvi svjetski rat, granice u Europi bile su drastično mijenjene, ali su narodi ostavljeni da žive tamo gdje su i prije rata živjeli. Nakon drugog svjetskog rata dogodilo se baš suprotno. Granice su, osim u jednom izuzetku, malo mijenjane, ali je došlo do velikog preseljenja stanovništva. Na primjer, prije sporazuma iz Minhena 1938. 22% stanovnika Čehoslovačke bili su Njemci, 5% stanovništva činili su Mađari, 3% Karpatski Ukrajinci i oko 1% stanovništva Čehoslovačke činili su Židovi. Nakon rata skoro svi stanovnici Čehoslovačke bili su ili Česi ili Slovaci. Milijuni Europljana, uglavnom Njemaca, odlazili su iz zemalja u kojima su živjeli i dolazili u Njemačku. Za razliku od stanovništva, granice nisu puno mijenjane. Toni Judd u svojoj poseratnoj povijesti Europe piše. Zapadno od novih sovjetskih granica malo se toga promijenilo. Bugarska je od Rumunjske vratila poja zemlje u području Dobruže. Česi i Slovaci dobili su od Mađarske poražene osovinske zemlje i kao takve bez prava na prosvjed tri sela na desnoj obali Dunava nasuprot Bratislavi. Tito je mogao zadržati dio bivšeg talijanskog teritorija oko Trsta i u Veneciji i Đuliji, koje su njegove snage okupirale na kraju rata. U svim ostalim slučajevima, zemlja zauzeta silom između 1938. i 1945. bila je vraćena i uspostavljen je status quo ante. postojala su dva velika izuzetka u tom pravilu malog mijenjanja granica. Prvi su izuzetak bile zapadne granice Sovjetskog saveza. Odredbama Njemačko-sovjetskog pakta o nenapadanju iz 1939. pri Baltičke zemlje i istočni dio Poljske pripojeni su Sovjetskom savezu. Iako je taj sporazum sklopljen s nacističkom Njemačkom, njegove odredbe nisu poništene nakon poraza Njemačke. Pored toga, Sovjetski savez je od Rumunjske uzeo Besarabiju, zatim Bukovinu i podkarpatski dio Rutenije od Rumunjske i Čehoslovačke, te Karelijski poluotok od Finske. Drugi veliki izuzetak od pravila nemijenjanja granica bila je Poljska. Ta je zemlja doslovce pomaknuta na zapad. Tony Judd piše. Zemljopisno preuređenje Poljske Izgubila je od Sovjetskog saveza 69 tisuća četvornih milja svojih istočnih pograničnih područja i zato je dobila 40 tisuća četvornih milja nešto bolje zemlje od njemačkih teritorija istočno od rijeka Odre i Nise. Bilo je dramatično i bitno za Poljake, Ukrajince i Nijemce u zemljama zahvaćenima tom promjenom. Nova Poljska republika koja je od 1952. nosila ime Narodna republika Poljska imala je 20% manji teritorij od predratne. Nakon drugog svjetskog rata zbog odlaska Njemaca iz istočne Pruske i preseljenja Poljaka iz područja koje su pripadala Sovjetskom savezu te preseljenja Ukrajinaca i drugih naroda Sovjetskog saveza, Poljska je skoro postala isključivo zemlja Poljaka tako drastične promjene granica, kada su u pitanju Sovjetski savez i Poljska, postavile su pitanje granica u samo središte rasprava o konferenciji o europskoj sigurnosti. Ono što je važno, da je konferencija o europskoj sigurnosti i ne samo priznala granice kakve jesu, nego je rekla da se granice neće moći mijenjati drugačije, no dogovorom u skladu sa međunarodnim pravilima i mirnim putem. Kada je to usuglašeno, i kada je to ugrađeno u e, dokumente koji su pregovarani tijekom 70-ih, prve polovice 70-ih i zaključeni u Helsinkiju u ljeto 75. godine, to je bilo e, više od onoga što je Njemačka dobila početkom 70 godina kada su Njemci sami ispregovarali svoj aranžman s Moskvom, odnosno istočnim Berlinom. Dakle, zemlja koja je objektivno mogla biti najviše zainteresirana da se e, trajna podjela europskog kontinenta ne zadrži. Zapadna Njemačka, konačno istočnu Njemačku, de facto nije priznavala. Dugo su je nazivali samo zonom ili smatrali provizornim svoj glavni grad. Sada je Helsinškom konferencijom je dobila mogućnost da se u perspektivi mirnim putem granice promijene. To je dakle, kao što sam rekao, bilo više od onoga što je 70. godina ispregovarano između Bona i Istočnog Berlina i u tom smislu ta konferencija za zapad mogla biti instantno jedan veliki napredak ili dobitak. Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo primjerice su smatrale da će konferencija i struktura koju bi oni mogla stvoriti osigurati veći upliv ne njemačkih zemalja ili veći upliv tih zemalja u europskim poslovima od onoga što je Njemačka po prirodi stvari sa rješenjem svoga unutarnjeg pitanja jeli, razriješila i, i postavila se sa Willy Brantom ponovo kao kičma europskog kontinenta. Tako da je u tom smislu konferencija imala brojne izazovne motive ili plodove za različite zemlje koji su se tu vidjeli. Sjedinjene države su na taj način osigurale svoj svoje prisustvo u Europi. Bile su tretirane kao jedna od e, zapravo europskih e, zemalja, važna u Europi i kasnije se ta ideja pretvorila u zajednički europski dom od Vancouvera do Vladivostoka, o čemu je govorio kasnije i Gorbačov. Dakle, situacija je sazrela tijekom prvih nekoliko desetljeća hladnog rata, bili su različiti motivi i koristi od konferencije za različite strane, međutim svi ili poneki su morali pristati i na nešto što im je izgledalo manje korisno ili možda potpuno nezanimljivo, ali je ukupan paket postao atraktivniji i to je bio rezultat Helsinkija 75. Godine 1967. po prvi su se puta susreli Richard Nixon i Henry Kissinger. Tada je Nixon bio odvjetnik i bivši potpredsjednik Sjedinjenih američkih država koji je izgubio na predsjedničkim izborima od Johna Fitzgeralda Kennedyja i na izborima za guvernera Kalifornije od Jerrya Browna. Henry Kissinger bio je profesor na sveučilištu Harvard i bio je u krugu Nelsona Rockefellera, utjecajnog i bogatog republikanskog političara iz Njujorka. Dvojac se sastao na božićnoj zabavi u Njujorku u stanu Claire Luce. Sastanak nije baš bio obećavajući. Kissinger je bio podozriv prema Nixonu, a bivši potpredsjednik nikada nije savladao vještinu neobveznih razgovora. U studenom 1968. Nixon je pobjedio na predsjedničkim izborima. Iz stožara izabranog predsjednika stigao je poziv Kissingeru. Dvojac se ponovno trebao sastati 25. studenog 1968. u hotelu Pierre, gdje je Nixon smjestio svoj prijelazni stožar. Susret ovako opisuje Henry Kissinger u prvom dijelu svojih memoara naslovljenih godine u Bijeloj kući. Kad je Nixon konačno ušao u sobu, bio je tako izvještačeno živahan da nije uspio prikriti svoju veliku nervozu. Sjeo je na sofu, leđima okrenut prozoru koji je gledao prema petoj aveniji i pokretom ruke pokazao mi da sjednem u naslonjač nasuprot njemu. U ponašanju je pokazivao otvorenu sumnjičavost. Pokreti su mu bili pomalo neodređeni i nepovezani s onim što je govorio. Kao da je jedan impuls upravljao njegovim govorom, a drugi njegovom gestom. Govorio je dubokim, blagim glasom. Govoreći, neprestano je pio kavu iz šalica koje su mu stalno donosili. Na tom prvom službenom sastanku Nixon je govorio o svom nepovjerenju u Američku središnju obavještenu agenciju CIU te o nesposobnosti State Departmenta da vodi suvislu vanjsku politiku. Vanjska politika se prema Nixonu morala voditi iz bijele kuće. Kissinger je iskazao svoju nadu da će u novoj administraciji biti mjesta za Nelsona Rockefellera i da bi on mogao biti njegov suradnik. Nixonu se prijedlog nije sviđao. Rockefeller je bio njegov suparnik. Kissinger je sa sastanka otišao uvjeren da od suradnje neće biti ništa. A onda je stigao poziv od Johna Mitchella, šefa Nixonovog prijelaznog stožera. Kissinger je trebao doći ponovno na razgovor i ovoga puta trebalo mu je biti ponuđeno neko mjesto u novoj administraciji. Kissinger ovako opisuje kako mu je to mjesto ponuđeno. Johna Mitchella zatekao sam kako sjedi za pisaćim stolom pušeći lulu. Samouvjeren i šutljiv zračio je autoritetom. Prešao je odmah na stvar. Što ste odlučili u vezi s položajem savjetnika za nacionalnu sigurnost? Nisam ni znao da mi se nudi. O, Isusa ti Krista, rekao je Mitchell. Ona je opet zeznu stvar. Ustao je i odgegao se iz sobe. Vratio se za pet minuta, rekao da me novoizabrani predsjednik želi vidjeti i poveo meni shodnik. Ovaj put bilo je jasno što Nixon ima na umu. Ponudio mi je mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost. U biti, ponovio je postavke što mi ih je izložio prije dva dana i još jače naglašavajući nekompetentnost cije i svoje nepovjerenje u State Department. Mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost bilo mu je stoga ključno za ostvarenje nauma da vanjskom politikom rukovodi iz bijele kuće. Tako je stvoreno partnerstvo koje će odrediti vođenje vanjske politike Sjedinjenih američkih država u sljedećih osam godina. Nixon i Kissinger do 1974. zacrtat će potpuno novi smjer američke vanjske politike. Biće to smjer razgovora sa Sovjetskim savezom. Bila su dva važna američka šefa države u tom e, trenutku. Jedan je bio Richard Nixon, a drugi je bio njegov nasljednik, e, predsjednik Ford, koji je dovršio te pregovore i predstavljao Sjedinjene države u Finlandiji koncem srpnja i početkom kolovoza 1975. godine kad se sporazum potpisivao. Cijelo to vrijeme, bilo u Bijeloj kući kao savjetnik za nacionalnu sigurnost ili u State Departmentu je bio Henry Kissinger koji je i sam dolazio iz Europe i razumijevao možda ili imao razumijevanje za politiku na europskom kontinentu vrlo dobro, čak i osobno je bio za to zainteresiran i svi su nastavljali ili imali jednu viziju zapravo u kojoj je Sjedinjenim državama početkom 70-ih trebalo ponešto predaha. Sjedinjene države su prolazile kroz određenu krizu toga vremena i s druge strane naprosto se tražio novi model po kojem bi Sjedinjene države vodile politiku jer je neprestano konfrontiranje, a sa željom da ne uđete u rat, jer rat nije bio opcija, je zapravo trebalo je pronaći nekakav novu politiku ili pukotinu. I ta pukotina se pronašla kroz konferenciju o čemu mnogi koji su tada bili aktivni na političkoj sceni su znali ili vidjeli slabo ili uopće nisu prepoznavali. I tu je možda bila genijalnost eh, i Kissingera i Nixona, ali i političko sljepilo, ako hoćete, mnogih drugih koji su smatrali ili nastavljali ovu hladnoratovsku logiku iz ranijeg razdoblja da je bilo kakav ulazak u pregovore sa Sovjetskim savezom i bilo kakva rasprava o granicama slanje negativno je poruke svim zemljama istočne Europe koje su težile ka slobodi, naročito zemljama Baltika o kojima se najmanje govorilo jer su bile u sastavu Sovjetskog saveza, a onda i ostalim istočnoevropskim zemljama. Upravo obrnuto, Kissinger i američka administracija su neke stvari mogle izreći, a neke stvari zapravo nisu mogle reći do kraja glasno. Upravo suprotno je trebalo biti postignuto pripremom za konferenciju i konferencijom. Dakle, mi smo zapravo samo dijelom priznali stanje koje ovako na terenu postoji, a koje mi ne želimo mijenjati nasiljem, nismo spremni na, na milijune žrtava koje bi u tom slučaju pale, pa prema tome moramo naći nekakav drugi put. A s druge strane, sporazum je na koncu ispregovaran na taj način da je on otvorio mogućnost za promjenu granica. Kissinger sam piše u svojim sjećanjima da je na prvom sastanku poslije Helsinkija 75. godine, a to je, bio jedna, to je bila jedna vanjsko-politička turneja u kojoj je Helsinki bio samo jedna od stanica na koju je predsjednik Ford došao. On je e, poslije Helsinkija otišao u Rumunjsku i u Beogradu u Jugoslaviju, a prije je bio u Poljskoj i u Njemačkoj. Dakle, kad je došao predsjednik Ford u, Rumunjsku neposredno poslije Helsinkija, rekao je pa za jedno 15 godina će Njemačka biti e, ujedinjena. On sam danas, ili kad je pisao svoj treći tom memoara, je rekao ne znam zbog čega ta godina i ne znam na čemu sam bazirao taj zaključak. Međutim, dogodilo se doista 15 godina kasnije da je proces koji je trasiran onim što se događalo u Helsinkiju doista bio e, i završen. Godine 1972. u Moskvi američki predsjednik Richard Nixon i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev potpisali su sporazum o antibalističkim projektilima te sporazum i protokol o ograničenju strateških ofenzivnih oružja. Sporazum o antibalističkim projektilima ograničio je broj baza s antibalističkim projektilima koji su mogli presresti nuklearne interkontinentalne balističke projektile na dva u Sovjetskom savezu i u Sjedinjenim američkim državama. Sporazum o ograničenju ofanzivnog oružja zamrzavao je broj interkontinentalnih balističkih projektila i projektila koji su se mogli ispaliti sa strateških podmornica na pet godina, dok se dvije supersile ne dogovore o novom sporazumu o ograničenju naoružanja. Ta dva sporazuma bila su prva dva dogovora dvije supersile o pitanjima strateške sigurnosti. U Sjedinjenim američkim državama od strane republikanaca i dijela demokrata oni su dočekani kao popuštanje Sovjetskom savezu. Sličan je stav bio i prema organizaciji konferencije o europskoj sigurnosti govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sjedinjene države su dakle imale taj tip ličnosti tamo, međutim administracija Naročito administracija predsjednika Forda kad je potpisivanje ulazilo u završnu fazu i pregovori bili završavani, odnosno kad je trebalo potpisati, ta je administracija bila žestoko e, kritizirana od strane ekstremnih republikanskih ili desnih e, krugova, ali i njihovih e, pomoćnika ili primali su pomoć iz prostora krugova na koje su mogli možda računati, neki nisu baš bili do kraja ugodni. Naime, kritizirali su ih da je to otpisivanje Istočne Europe i da se zauvijek odustaje od širenja sloboda, zapravo Sjedinjene države odustaju od svoje povijesne misije, e, ako hoćete, da je to licemjerno i da se na taj način šalje najgora moguća poruka. U tom smislu Sjedinjene države ili administraciju je napadao i Solženjicin koji je došao u Washington nekoliko tjedana prije Fordovog odlaska u Europu, koji je rekao upličite se u sovjetske odnose, upličite se što više, ne potpisujte ništa, radite zapravo užasnu stvar. Još više, taj krug republikanskih senatora koji je doveo Solženjici na Washington je tražio susret sa predsjednikom Fordom. E, Ford je imao pun raspored i nije ga mogao primiti i onda je to iskorišteno u propagandi da je zapravo evo odustalo se od istočne Europe i da se čak i nekoga tko je stekao takvo ime i tko je napisao sjajne stranice o tome što je zapravo prava priroda sovjetskog režima, da se ni za njega nije imalo e, vremena jer eto tobože je prodan je istok i prodana su su istočnoevropske države. To je, kako danas izgleda, ili kako je vrlo brzo postalo vidljivo, bilo potpuno krivo. Ali imali ste, dakle, koncert novina koji su upozoravale predsjednika Forda da ne odlazi u Europu, da se ne odriče svega toga, da je to katastrofa za politiku od, evo velim, e, Solženjicina, što je bilo neugodno za američku diplomaciju, jer su Amerikanci se zalagali da ga se pusti iz Sovjetskog saveza. On je otišao na zapad, ali uz obećanje da nikad neće politički djelovati, da neće u tom smislu otežavati odnose između Moskve i Washingtona i to se upravo na ovom primjeru e, konferencije o europskoj sigurnosti i nije dogodilo, Solženjici ne govori upravo suprotno i to je bilo sve skupa neugodno za Fordovu ili administraciju Forda i Kissingera koji su smatrali umjesto da odlaze, kako kaže, u Europu na jednom pobjedničkom valu sa, sa jednim pozitivnim zamahom, zapravo su bili u jednoj defanzivi koja je bila potpuno nepotrebna. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Daniel Turk, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.